planti cafon en Amazonio sen damaggio alla arbaro. Alarmo tracuras la mondon iam de iaroi. Uno e la plei vastai arbaregoi en la mondo, la Amazonia, ricevas sen cesan frapadon. Oni malprudente forhacas arboin por ligno comerzo cae por formi pasteioin kie crescas brutaro. Per tio oni scuas la plei grandan biomon sur nia planedo, cae la sequoi povas esti malbonei por la tuta mondo. Fakte, tiui sequoi iam ocasas, kiel climatei shangioi. Cion fari? Ciu tiu grandega regiono devas restis netuscita respecte alla naturo? ciu nenian economian profiton oni elprenu el tiu grandega parto de Brasilo cae de plurei aliei sudamericae landoi? La bona, esperdona novajo estas che iom post iom montrigas la eblezzo elpreni ricciagioin el la Amazonia regiono sen damaggio alla arbaro. Ec multe pli profito donain riciagioin ol tio cio resultas de bruto bredato. En la municipo Apui, en la profundo de Amazonio, camparei productantoi usas la arbaron kiel alianzanon, cae successas crescigi productadon de cafo. La entrepreno resultas de agado de instituto por conservado cae dauri pova progresso de Amazonio, ne registara, ne proficcela organizo quiu iam de iaroi laboras tie. Quindec du hectaroi plantitae resultigas subtenadon al pli ol sestec familioi per sistemo nomata agroarbara cultiv sistemo. Gi basigia sur la ideo che la natura arbaro povas esti potenza alianzano en la plantado de cafo cae aliai agroculturoi. Se oni cunigas la plantadon de cafo cun indigenae arboi, estigas microclimato tre favora al elvolvado de valora producto. Samtempe, oni restarigas la arbaron, Per tiu nova tecnico, oni successas pli grandigi la productadon de cafo ie 66 en ciu hectaro. Cio crescigis la mongainon de locae camparanae plantistoi ie 300 Temas pri optimismiga revolucio en la strategio de campara laboro an statau starigi dangeren monocultivoen, kiel oni tradizie agas en aliei regionoi, oni male conservas la diversetson de la naturo favore al profito dona plantado. La cafo el apui estas considerata kiel ecoproducto, kio pligrandigas gian comerzan valoron agro-arbara sistemo estas vere bella progresso. Di favoras cae la economion, cae la naturon. Ni esperu che tia sagia novajo rapide atingos la menson de homoi.